banyamigambwe twibuke kubahiriza abo tudasangiye ibyiyumviro bya politiki kugira ngo dutunganye amatora meza ubwo n'ubutumwa muhawe n'ikigo cishinze kubura no gukinga amatati senapu mu mugambi tuganire twubake francine ndiyo ku bwayo mahoro kuri mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro kaze muri ano makuru mu kirundi hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira umugwizatunga asanzwe adandaza amafaranga azwi ku izina rya kirawata itazirano yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri uyu wa kane muri karitsiye ya nyakabiga ubushyikiranganji bw'umutekano buremeza ko bwari bwatabajwe nijoro n'umuryango wiwe ubu muntu umwe akaba aje yamaze gufatwa umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni na wo wategerezwa kuba warashize ahabona intonde z'abazokwitaba amatora umugambwe prona babona ko byofasha ko uzikeneye wese ashobora kwibona mu kiganiro yaraye ahaye abamenyesha makuru urongoye seni yashikirije ko ubwo rutonde ari rurerure rutoshobora kumanikwa ariko ko ruzokoreshwa n'abarongoye ibiro by'amatora urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro mu Burundi nago ruhamagarira abanyepolitike bariko bariyamamaza kwirinda imvugo ibiba ugwanko murabikurikira mu ido n'ido ryano makuru mu buhinga bw'ivyuma hari Aime Toussaint Mitebutsa makuru hagarariwe na Evariste Nzikobanyana Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro udasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu bijyanye n'umutekano umugwizatunga asanzwe adandaza amafaranga Jackson simbananiye yarazwi ku itazirano rya kirawata yatowe ikiziga mu gitondo cyo kuri wa kane ku ibarabara Avenue de l'Imprimerie muri zone ya Nyakabiga mu gisagara cya Bujumbura ababonye ikiziga bavuga ko hatamaraso yari iruhande yiwe bakikeka ko yaniciwe ahandi akaza gutabwa muri icyo kibanza bamwe mu babonye aho yanyururijwe mu ijoro ryo kuri uwa gatatu bavuga ko yaravuye muri sona muri quartier ya Rohero umuntu umwe aza yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko byemezwa n'ubuvugira ubushikiranganje bw'umutekano n'inkuru tubaza Mihaye Kanyange nta maraso yari ahari n'icyo kiziga baje gitaye mu mufurege gusa nta mu gafurege gato kwibarabara Avenue de l'Imprimerie byahoze gitwa Avenue de la Mort iruhande y'umurima w'imyumbati ibyatsi bihundagaye iruhande ya nyakabiga ya kabiri niho ikiziga cuye yahoze ari umuvunja catogwa mu gatondo ko kuri uyu wa kane uyu twahasanze mu masaha ya saa moya n'igice z'igitondo ikiziga kimaze kuvanwa muri icyo kibanza ati biboneka ko yicishijwe ikiziriko kandi yicigwa handi jewe namubonye kabisa namutwamusanze ikiziga kiri mu mufurege nyene bamunigishije inkweso kubera twari twagumye tuvyumva cyo kumugora ko baba bamufashe duca turagira rumba kiziga duca dusanga ngaha rero nta gikomeye na kimwe twigeze tumubona gusa bamunigishije ikiziriko ikiziriko kirya kiziriko inyana yego nico bamunigishije nta maraso yarahari nico kiziga baje gitaye mu mufurege gusa nta so byabiso biboneka ko atariho bamwiciye ya bamwiciye ahandi baza kumutaha ico kiziga gusa nayo amakuru twakuye mu micungararo yaho yari yanyururijwe hafi y'ishira ishyirahamwe riharanira agateka k'abafungwa apodeyasha amenyesha ko hari hafi igihe cy'isaha zibiri aho uyu mugwizatunga yari avuye mu kibanza cy'ukoteramwo icyo bita sona ariko agenda n'amaguru imodoka ya plaque civile ngo yarimwe abantu batandatu bambaye impuzu z'igipolisi bafise inkoho bamwinjiza muri iyo modoka ngo babanje kumukubita ikintu mu rubavu kubw'umwe muri abo banyagihugu ati amatohoza nakogwe hamenyekana bamwishe bagasaba n'umutekano ko umutekano kuko urumva nk'ubu urumva baje bamwiciye ahandi bakaza kumuta ngaho urumva oh, birashobora gutera umutekano muke bikitwa yuko ariho yoba yiciwe ariko biraboneka neza ko atariho bamwiciye baje gutaha ikiziga gusa umuvugizi w’ubushikiranganji bw'umutekano piyankurikiye aremeza ko umuryango w'uwo yaraye yishwe wari watabaje igipolisi akamenyesha ko amatohoza yatanguye gukogwa umwe mu bikekwa ko ico cacu kwica ngo akaba yamaze guhagarikwa Jackson Simbananiye batazira akaba yari muvunjayi yakorera ku ibarabara ryitiriwe amitiye hagati mu gisagara cya bujumbura tukibutsa ko uyu mugwizatunga yari yarahagaritswe mu kwezi kw'icenda k'umwaka uheze amafaranga y'amarundi n'ayandi mvamahanga yakoresha ajyanwa mu banki nkuru y'igihugu akaba yagirizwa kuvunja tubahirije ingingo y'Ibanki nkuru y'igihugu Arakoze Mihaye Kanyange muri politike naho mugwi ihugu wigengujejwe gutegura amatora seni amenyesha ko umugwi harongoye udashobora kumanika urutonde rw'abazotora ku igenekerezo rya mirongo ibiri kuno kwezi kwa gatanu Petero Karaveri yabishikije kuri wa gatatu mu kiganiro kubamenyesha makuru akaba yanamenyesheje ko urwo rutonde ari rurerure ariko ko ruzokoreshwa n'abazoba barongoye ibiro by’amatora. ni ukwibutsa yuko twigeze kurumanika igihe twagira iyandikwa ku batari banditswe mu bibiri na cumi n'umunani hanyuma itariki indwi z'ukwezi kwa ruhuruma twaratangaje yuko urutonde ntabanduka rwabonetse aho twari mu nama n'abaserukira imigambwe ni urutonde rurerure rugizwe na ziriya ntonde mubona hajya abiyandikije bose baza gutora amakarata ziriya ntonde zose mubona zica zigira urutonde rumwe rw'abazotora mu w'abadasigana iprona babona ko umugwi w'igihugu jeje utunganya amatora wategerezwa kuba warashize habona izo ntonde z'abazokwitaba amatora mu gihe hasigaye iminsi itandatu ngo abarundi baje gutora beri gashatsi aramutse uwo mugambwe asaba ko uwo mugwi woshira izo ntonde ku rubuga ngurukanabumenyi rwawo gutyo ngo urukeneye ashobore kugwirabira dusaba umugwi se niko ikintu cyose cyotuma amatora akamwicaye kubamwo aricyo wokora ku bijyanye n'iyo fishe elegtorale mu muguseni baravuze yuko baravye umwanya usigaye ndetse n'aho bavyafisha ko vyogorana kuko ari abantu barenga miliyoni zitanu mu mwanya umwe birumvikana ariko twumundi mwanya tukavuga tuti ni ikibazo bariko baba barateguye ariko rero kuko turazi ingene igihugu kimeze n'aho dutorera birashobora kugorana koko ko izo mpapuro bazafisha ariko icyo twasaba ni uko n'imiburiye bururi kugira ngo hajemo umuco umugwi seni urafise site webe ibafate rero abo bazotora babashyire kuri site webe ya seni maze uwubikeneye wese ashobore kubitora muri icyo gihe umuco woheza ukajya ukaboneka isanganiro inama isumba ingimba Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itatu umugambwe SNDD Durane gura inyifato y'abanyamugambwe bamwe bamwe bakubita canke bagatoteza bagenzi babo mu yindi migambwe igihe yari kariyamamaza mu ntara ya Rumonge kuri wa kabiri munyamabanga mukuru wo mugambwe akaba ari nawe azoserukira amatora mukuru w'igihugu yimirije ahamagarira abanywanyi b'umugambwe SNDD n'abanyepolitike bo mu gihugu cyose kubana mu mahoro Evariste ndayishimiye agasigura ko umubanyi adasubirizwa abanyepolitike b'indi migambwe ngaha mu ndabasabe ndetse ndabisaba n'abanyepolitike mu burundi bwose bariko barahiganwa duhiganwa umutima muri mu nda reka hazotwara umwe none reka ndabaze nk'ubumwe bwe ngaho iwanyu musubiranyemwo bajya mpora numva ngo bagiye gukubita abantu none azoba minisitiri gayemwo uwo muntu ni mu mbwingero ushobora kwambara icyaha cyo gukubita umuntu ukamukomeretsa mu gutazoba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ntuzoba na diretere w'ishuri kuko ababigira arasanze si n'abantu bize n'amashuri menshi none kugwana utazoba n'umushikiranganje utazoba umuyobozi mukuru ntuzoba na musitaneri ugahita ujya gukubita mugenzi wawe mu musangira urumva ingene witeranije gantunzewe abo ni bene ba bandi y'amatora aheze baca bomoka ngo ndagowe kubera ibibi yakoze nagira ndabahanure umuntu ntari no ku urutonde rw'abashinga amateka agaca akubita mugenzi we none abari kwarondera iki abari kwarondera iki abanyamigambwe muze mwumviriza abakuru iyo duhuye muhora mubona amafoto dutwenga bishiga gute ko mwebwe ngaho mu mitumi iwanyu muryana ubutwara umugambwe ku mutumba kuva ubu nakunani n'utwara umugambwe wundi abantu babafatire ko akarorero ariko izo ntovyi rero dusaba leta ntihagira umuntu atoba ngo aducikane bamuhane demokarasi ntibisigura kugwana demokarasi no gushyira imigambi imbere hanyuma abarundi bagatora yemwe mwagumye abangamwe mwihangana ahubwo mugire urunani rwo guhanura mubwire muti uheza ahubwo ibigori bikera none uzoca ujahe kuri kuriteranya n'ababanyi uzoca ujaho amatora aheze aba bakuru mu migambwe bazaba bashinga amateka y'abashikirangange none wowe uzoca ubiki urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro mu burundi ruhamagarira abanyepolitike bariko bariyamamaza muri kino gihe kwirinda amajambo ababaza abandi no kudashikiriza amajambo abibugwanko pasikazi barampama icegera c'urongo urwo runani akavunira kagohe abagiye gutora witamwe imigambi ha gutora abantu tumukurikire kuri mikoro ya emerisha niyo nkuru barinda kuvuga intumbero yibyo bonegura byabaye bohindura mu gihe ubundi niko vyarinda kumera rero ubwirumva hirya no hino batukana mu ubusanzwe mu ndero y'ikirundi nta muntu yoboka agatuka umuntu ibyo rero bitabaye nibaza ko nabo bariko bariyamamaza boheza bagakomera kuko babikoresha bose imigwi yose iri kwiriyamamaza iri kwikora uko bashaka kuko ntibigeze baronka urutonde bakorera ko rero ko biri ku mpande zose nibaza ko twebwe sosiyete sivile ntitubishigikiye namba mugabo mu bisanzwe harinda kuba amategeko abigenga rero twebwe icyo dukora ni iki twe turagerageza guhuza imigwi babimenye uko turi ko turabyigisha twebwe ni uko uramutse utukanye atari cyo kizoshikana ku matora eh, umuntu atora umuntu abona afite intumbero y'ukuri atubwira ibyo azohindura hanyuma akatwereka ubufasoni afise n'iyihe nkebuzo mwoha ba banyamigambwe canke abigenga bari ku rubuga jewe inkebuzo nobaha ni uko gutukana bidatuma babatora iyo umuntu atanguye gutukana atubwo amaboko atyozuyu si cyo kizomuha amajwi twebwe totora umuntu afise ubufura atubwira porogaramu porogaramu azokoresha akaba iyo dutora ntitwotora umuntu wotora porogaramu hamwe tuvuga tuti uyu muntu adudushikana uyu muntu ariko arigenza neza uyu muntu eh, arafise intumbero ishika nibaza ko boshira imbere imigambi ivyo bazokorera abanyagihugu batoshira imbere kutyozana Amakuru twabateguriye harabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'umunani tuyabandanirize mu ntara ya Kirundo ahobura buramatari w'iyo ntara asaba abarongoye imigambwe itandukanye iri kwitunganya ibikorwa byo kwiyamamaza kubandanya bahimiriza abanywanyi babo kwirinda karanda ka covid cumi n'icyenda mu gihe yacibonekeza muri iyo ntara abantu bakiramukanya bakorana mu minwe n'abagwana mu nda buramatara akavuga ko naho muri iyo ntara atamuntu araboneka afise iyo ndwara ahamagarira abanyakirundo kwitwararika isuku no kubandanya birinda icyo kiza ni nkuru tubaza anyese ntawe mpagaze nk'uko byemezwa na muganga ruwinzitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya kirundo kugeza ubu mu ntara ya kirundo nta muntu araboneka afise umugera wa covid cumi n'icyenda akavuga ko n'amagara y'abantu bashika ku ijana na mirongo itatu bariko bakurikiranwa n'abaganga mu kurindira kw'iminsi cumi n'ine ihera ngo bataye mu miryango yabo ameze neza abo bantu bakaba begeranijwe mu bibanza bitandukanye biri mu makomine agize iyi ntara ya kirundo mirongo indwi na batatu muri abo bakaba bari muri komine kirundo bayoboke ba zebiya ngo nubwo biri uko buramatari w'intara ya kirundo ahamagarira abarongoye imigambwe itandukanye iri ikora ibikorwa byo kwiyamamaza muri iyo ntara kubandanya bahimiriza abanywanyi babo kugendera amabwirizwa y'isuku mu kwirinda ico kiza ni mu gihe hacibonekeza mu ntara ya kirundo abantu bakiramukanya bakorana mu minwe n'abagwana mu nda buramatari agahamagarira abanyakirundo bose muri rusange kwijukira isuku no kwirinda ico kiza akanashimira abagiraneza bitanga hirya no hino mu gufasha abanyagihugu mu kubaronsa ivyankenerwa kugira ngo birinde ico kiza mu kirundo Agnes Ntawompagaze ku bwa radio Isanganiro arakoze Agnes tuve mu kirundo tuje mu ntara ya muyinga aho bamwe mu banyagihugu muri komine gashoho bacitura barumenye n'aho amavuriro yakwiragijwe hirya no hino ibyo byashyikirijwe n'umuhanuza wa musitanteri w'iyo komine ku munsi wa gatatu hari igihe ivuriro rya musama ryari riramutse rishikirizwa ingabire y'ibikoresho bitandukanye byatanzwe n'ishyirahamwe memiza belgique ngo risanzwe rifasha n'ayandi mavuriro mu mukunganira haba mu bikoresho canke mu nyubako abanyagihugu bagasabwa kubandanya bitura amavuriro ku neza y'amagara yabo n'inkuru tubaza Nzeyimana bamwe mu banyagihugu ngo n'ubu baracizera ibintazi bakitura abaganga babandanya bitura na barumenyi imusama aho ivuriro ryari riramutse rishikirizwa n'ishyirahamwe memiza ku munsi wa gatatu ibikoresho bitandukanye bamwe mu bagwayi bavuga ko no mu kirundi hari abakijayo hariho nk'aho usanga batinya kujya ku ivuriro kwivuza ngo nkeka arabarozi baba babarozi hariho mbere nk'umuntu ari aho aheruka guba yaragwaye hafi y'amezi abiri abaranka kumujyana ku ivuriro ab'iwabo arapfa arashikaya mugabo ugiye bakakwahira n'icanda nimba ari barumenye ukabona ubakizovuga ati gabu niyo nagenda no kwivuriro ya miti kwa muganga yacinyica baca baguma babemeza Minani ni numukuru umutumba nawe nyene aracemera ko ngo hari indwara z'ikirundi tufate nk'ibintu bitwa nka bijya by'amahembe baterana nivyo bace bagenda rero kwivuza mugabo nta muntu wa malaria akivurirwa hariya kwa muganga niwo muti mwiza kujambo Izimana Clemente umuhanuzi wa musitanteri wa komine Gashoho mu vy'imibano avunyira akagohe abatwagwa narumvise ko ngaha bariho na barumenye baza baravu kuvura buke buke mu rufuri ko turonse ibikoresho nizera ko muzobandanya kwiturira ivuriro cyane ibikoresho vyahawe ivuriro rya Musama birenza agaciro ka miliyoni 10 Habansi Jean Berek Mansi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga asaba abatwagwa gucungera ko bikoreshwa neza nayo ngabaterera babandanye muganga Nkuru nziza aserukira Memiza abemerera ko bagiye no kububakira aho abavyeyi bazibarukira imusama ya gashoho Dieudonne imana Radio yisanganiro tugume muri iyo ntara ya muyinga nyine tubamenyesha ko ngo umugabo afise uruhara rukomeye mu guharanira agateka k'abakenyezi bigashikirizwa na bamwe mu bakenyezi bo muri komine gasogwe aho bavuga ko banahaye akaganuke musitaneri w'iyo komine kubera ko abakenyezi batunganirizwa nk'abandi banamenyesha kandi ko kubwo kwitanga kw'iyo ndongozi ubagateka k'umukenyezi kifashe neza muri iyo komine musitani wa komine gasogwe jean claude barutwa nayo avuga ko akora umurimo wiwe hama akanishura ibyo yemereye abamutoye n'inkuru ya vestine butoye bamenyesha ko iyo ndongozi yabo yahawe ako kaganuke kubera ko yagize uruhara runini mu kurwanya mwanya abubakana bidaciye mu mategeko adija ndinze menshi n'umwe muri bo igituma twaramuhaye agashimwe twega abakenyezi bo muri ino komine ya gasogwe yaragize uruhara runini cyane rwo guhimiriza abagabo n'abagore kugira ngo baze baraza kwandikishwa ngaha muri komine ibintu bijyanye n'ingo n'imiryango guhana amasezerano umugabo n'umugore yongera koko kubera ishyaka ry'uwo mutware wa komine gasogwe uwo bakenyezi barijukiye kujya mu mashyirahamwe gutyo bagashobora kwiteza imbere mu miryango yabo ukuntu umukenyezi abayeho ubu u umukenyezi hari arisanzura kuko nukuri abakenyezi benshi bari mu mashirahamwe muri ayo mashirahamwe rero barashobora kuharonkera inyigisho zishobora kubafasha kwitunganya mu mihani wabo Josiane Nsengimana nawe nyene ari muri abo bakenyezi avuga ko bimwe mu byo bamushimira harimo guha ijambo umukenyezi adakumiriye n'umwe ibyo babona ko byari bitandukanye n'izindi ntwaro zahaciye aho hambere abasitanteri bagiye baraduca imbere ntibigera babona yuko umuntu umukenyezi yododora ngo yigire imbere asaba ijambo rironke acamukumira ngo genda hariya mu mitumbi wanyu biherereye ngo bazompa raporo ariko nyakubahwa musitanteri co tumwishimira cane arakumviriza yamara kubona ico kibazo cawe kigiye kumutera ibibazo agaca ababwira ati mwese ntorera abakenyezi batanu ntorera abagabo batanu mwese nimuze hamwe twigire ikibazo c'aba bantu hamwe urongoye komine ya gasogwe jean claude barutwanayo avuga ko ibyo yakoze byose byari bisanzwe biri mu vyo ajejwe hamwe no kwishyura ivyo aba yaremereye abamutoye ico kuba duhamagariwe ubwa mbere na mbere no gutunganiza bene gihugu iyo twaratowe si ikibazo twakoze ni ukuvuga twatowe kuko baba badushimye kandi kugira ngo basubira dutore uko tuba twabakoreye neza none rero jewe ndabigira ubwa mbere mu ntumbero ya mbere gukora ibyo ntegerezwa intumbero ya kabiri ni ukugira ngo twishura bene gihugu ibyo twabemereye intumbero ya gatatu ni ukugira ngo tunabasabe n'amajwi kuko jewe nizera yuko nkumbure amajwi turonka aza yishyura ku byo tuba twarakoreye bene gihugu Jean Claude Barutwanayo atera kama abandi barongozi gukora imirimo yabo basanzwe bajejwe mu gutunganiriza ababituye atankunzi ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo ine n'itanu ni hano duce dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga